motorsiklo mo. Pwede na yan. Makakabawas yan sa utang mo. Hindi ito pwede. Para mo na akong inalisan ng paa pag kinuha mo to. Basta, babayaran kita. Ayoko ng puro pangako, Wendell. Lalo nang ang lokohin ako. Bayaran mo na ang atraso mo bago pa ako mapikon sa'yo. Hmm? Leg ko! Huwag mo ako sakalin! Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. Ang katotohanan ay mahirap ikubli ng panghabang buhay. Dahil dumarating din ang sandaling ito'y kailangang mahayag upang ang gumugulo sa isip ay magkaroon ng kasagutan. Dahil ito rin ang magbibigay linaw sa lahat ng tanong na bumabagabag sa isipan upang ang gusot na nilikha ay maayos at tuluyang maituwid sa pagsisimula ng panibagong buhay na puno ng pag-asa. Dear Charo, tawagin mo na lang akong Wendell ng Caloocan City. Lumaki ako na sagana ang buhay, na ibibigay ng parents ko ang lahat ng aking pangangailangan Kasama na roon ang luho. Hindi sila mahigpit sa akin, lalo na si Mama. Kaya malaya kong nagagawa ang gusto ko. May pagkakataon nga lang na kini-question ni Papa ang pagiging maluwag ni Mama. Nagagalit si Papa kapag may nagagawa akong mali. Subalit naroon si Mama para ipagtanggol ako. Kaya lang, ang kalayaang gawin ang gusto ko ang nagdala sa akin para mahulog sa masamang bisyo at barkada. Naging sakit ako sa ulo dahil halos hindi ko na sila sinusunod at pinakikinggan. Ginagawa ko ang gusto ko at ikinaiinis ko ang kanilang pakikialam. Alam kong sobra ko silang nasasaktan. Kaya lang, tila ba manhid ako upang maramdaman ang paghihirap ng kanilang kalooban. Umuwi ka rin. Kanina pa kita iniintay, Wendell. Mahal ito, Papa. Ano ba problema? Ikaw ang problema. Hindi ka na ba talaga magbabago? Tignan mo nga itsura mo. Lasing ka na naman. Wala ka ba talagang gagawin sa buhay mo kundi bumarkada at magpesyo? Pwede ho ba, pa? Ayoko munang makarinig ng sermon. Gusto ko magpahinga. Mag-uusap ba tayo? Sa ibang araw na. Gusto ko matulog na dahil inaantok ako. Kaya pasensya na kayo ha. Hoy! Nag-uusap pa tayo! Huwag kang bastos! Panaman! Di ba pwedeng sa ibang araw nyo na lang ako kausapin? Inahantok na ako eh. Wala akong pakialam! Okay, sige. Sabihin nyo na ang gusto nyo. Pakibilisan nyo na lang para makatulog na ako. Wala ka na yata talagang pag-asa pang tumino. Puro problema ang binibigay mo sa amin ng iyong mama. Paulit-ulit kayo eh. Ano, parang Anli? Narinig ko na yan! Tumahimik ka! Ano ba naman kayo? Edgardo! Hating gabi na nag-aaway pa kayong mag-ama. Eh, itong pasaway mong anak eh. Hindi makausap ng matiro. O, kasalanan ko pa ngayon. Ba, di ba sabi ko sa inyo, saka na tayo mag-usap? Kayo yung mapilit eh. At kailan kita pwede makausap? Madalas kang wala rito sa bahay dahil naroon ka sa mga barkada mo. Pwede ba? Tama na nga yan. Edgardo! Ipagpabukas mo na lang ang pakikipag-usap dyan sa anak mo. Pagpahingayin mo na lang muna siya. Oh, narinig nyo, Papa. Sabi ni Mama, pwede na akong matulog. O paano yan? Exit na muna ako. Miss na miss ko na yung kama ko eh. <sighs> Good night, Papa. Good night, Mama. Huh? Kinampihan mo na naman yung anak mo. Kaya lalo lumalaking ulo niyan eh. At nagiging pasaway dahil sa'yo, Grace. Ayoko kasi na para kayong mga hayop na nagbabangayan. Edgardo, maaari naman kayo mag-usap ng maayos. Hindi yung parang aso na lagi kayo nag-aangilan. Sa tingin mo ba makakausap pa ng maayos ang anak mo? Hindi! Pero dahil sa paraan mo, lalo lang kayo nagtatalo. Sa halip na magkaayos kayo, lalo lang lumalanang away nyo. Grace, Punong-puno na ako kay Wendell. Wala na nga naitutulong sa atin. Problema pa ang binibigay. Kaya naman pala, bad trip na bad trip ka eh. Dahil nagtalo na naman kayo ng papa mo kagabi. Ano pa nga ba? Napapansin ko, laging mainit ang dugo niya sa'yo. Hindi na bago sa akin yun. Sanay na ako. Siguro dahil hindi ka napapakinabangan. Hanggang ngayon kasi, hindi ka tapos sa pag-aaral at walang naitutulong sa inyong business. Ay nako, bahala sila. Galit ka pa ba sa papa mo? May tampo ako kasi nga, para bang hindi ako importante sa kanya. At wala siyang pakialam sa akin. Charo, sa aking pagkabata, maayos naman ang relasyon namin ni Papa. Iyon nga lang, mas madalas niyang napapansin ang mga pagkakamali ko kaysa ang mabuti kong ginagawa. Lahat ng yun ay tumanim sa isip ko. Kaya lang habang lumalaki ako at nabibigyan ko siya ng problema, unti-unti na siyang nagalit sa akin. At lagi akong napagsasabihan, ayoko ng ganoon naiinis ako sa kanya. At upang makaganti, lalo ko siyang ginagalit. Yun ang paraan ng pagganti ko. Wala na sa kanyang silid si Wendell? Opo, Sir Edgardo. Kanina pa po siya umalis. Natutulog pa po kayo. Saan naman daw pumunta? Eh, wala pong sinabi sa akin. Eh, hindi po ako pinansin nung tanungin ko. Ay, wala na talaga siyang pinakikinggan. Sige, salamat manang. Ah, sige po, sir. Babalik na po ako sa trabaho ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa lalaking yun. Edgardo, salubong na naman ang kilay mo. Mainit na naman ang ulo mo. Nakita mo na, Grace? Ang magaling mong anak. Wala na naman. Umalis, di man lang nagpaalam sa atin. Pabayaan mo na nga lang si Wendell. Bakit ba kasi masyado mo pinag-iinitan ang anak mo? Kaya hindi kayo nagkakasundo eh. Dahil lahat ng kilos niya, pinakikialaman mo. <sighs> Grace, nagkakasungay na nga ang anak mo dahil sa pagiging konsintidor mo. Bakit kasi lahat ng gusto niya, binibigay mo? Gusto ko lang namang maramdaman niyang mahal natin siya. Pero sumobra yon At nakasama sa kanya. Kaya ngayon, wala na siyang pinakikinggan at kinatatakutan. Salamat naman na alala mo pa akong dalawin, Wendell. Nandito na nga ako, ganyan ka pa. Nakasimangot. Eh, sino ba namang matutuwa? Mas madalang ka pa sa patak ng ulan kung makaisip na dalawin ako dito. Ay, sorry na, love. Huwag ka nang magalit. <gasps> Paulit-ulit ko nilang naririnig yung sorry mo. Eh, buti nga, nagsosorry pa ako eh. Ah, dapat ako mag-thank you dahil nagsosorry ka? Kapal mo ah. Hindi ako nagpunta rito para makipag-argue sa'yo, Ashley. <sighs> Kailan ba talaga ako magiging importante sa'yo, Wendell? Importante ka sa akin. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Ah, <sighs> hindi yun ang nararamdaman ko, Wendell. Shota nga kita, pero parang baliwala lang ako sa'yo. Pupuntahan mo lang ako kung kailan mo maisipan at maalala. Ay, sorry na talaga. Wendell, ayoko ng ganito tayo. Kung talagang wala kang time sa akin, break na lang tayo. Huh. Hindi. Ayoko, Ashley. Hindi mo ako pwedeng iwan, no? Dahil akin ka lang. Pinagtitipikon ka na kamos, anak mo? Oo, Lorena. Puro sakit na lang ulo ng binibigay niya. Ini-spoiled niyo kasi, kaya ganun. Si Grace eh, kasalanan niya. Huwag mong isisi lang kay Grace. May pagkukulang ka rin, Edgardo. Hindi lalaking pasaway at patigas ang ulo ni Wendell kung ginawa mo ang tungkulin mo bilang ama niya. Tila ba hirap siyang ipadama yon? Kundi ang nakikita niya lagi ang mga pagkakamali at kasalanang nagagawa ko. Kaya kapag may pangangailangan ako, si mama ang nilalapitan ko dahil alam kong maiintindihan niya ako. Hindi ba't kabibigay ko lang ng pera sa'yo nung nakarang araw? Eh mama naman, wala na ho yun. Sige na po, ma. Please, ma. Di ba? Sabi niyo kapag may kailangan ako, magsabi ako sa inyo. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo. Sige na po, ma. Limang libo lang. Ano bang gagawin mo sa pera? Eh, may kailangan lang akong bilhin. Malaki na ang atraso ko kay Ashley. Gusto kong bumawi sa kanya. Sige na. Bibigyan na ako ng mabait kong mama. Di ba, ma? <laughs> Sige na, ma. Kukuha na ng pera yan, Ay, oh. Nako, nako. Kapag ganyang naglalambing ka, makakahindi pa ba naman ako? O siya, sige, oo na. Yun! Yes! hmm. Super bite talaga ng mama ko. Hmm, at napakaganda pa. Naku, huwag mo na nga akong bulahin pa dyan. O, hayan anak. 6,000 yan, ha? Hmm. Hmm. Thank you po, ma. Sige po, ma. Alis na po ako. O, huwag ka masyado magpapalait na uwi, ha? para hindi nagagalit ang papa mo. Eh, sa iyo, Grace eh. Napakaluwag mo sa pera. Basta humingi si Wendell, nag-aabot ka kaagad. Edgardo, para saan bang pera pinaghihirapan natin? O hindi ba para sa anak natin? Pero, dahil sa pagbibigay mo ng lahat ng hinihingi ni Wendell, hindi na nagsisikap ang batang yon. Puro siya hingi, ni hindi man lang magsikap na tumulong sa business natin. Kaya pa naman nating magtrabaho. Pabayaan mo na lamang munang mag-enjoy siya. Tsak di naman na magbabago rin niya si Wendell. Kailan pa? Habang tumatagal, lalo lang siyang nagiging dependent. Umaasa na lang sa atin. Lumalaki siyang parang inutil. Ano ka ba, Edgardo? Bakit ba ganyan ang sinasabi mo? Kung magsalita ka, para bang hindi mo anak ang pinag-uusapan natin. Alam mo kung anong hirap ang pinagdaanan ko mula nang pinagdalang tao ko siya. Nalagi din sa panganibang buhay ko nang isilang ko siya. Edgardo, nag-iisa natin siyang anak. Pero kung ituring mo siya, para siyang ibang tao. Hindi mo ba siya mahal? Hindi ba siya importante sa'yo? Grace, mahal ko si Wendell. Dahil anak natin siya. Pero hindi ko pwedeng konsintihin ang mga maling ginagawa niya. Gusto kong disiplinahin. Ayokong maging masama siya. Natagpuan din kita, Wendell. Pinagtataguan mo yata ako eh. Ha? Huh? Naku, hindi big man. May inaasikaso lang ako. Gusto mong paniwalaan kita? Ayos ang big bike mo ah. Astig ang forma. Regalo sa akin ng mama nung nag-birthday ako. Kailan mo ibibigay ang atraso mo? Pinaghihintay mo lagi ako ah. Pinaasa sa wala. Ayoko ng ganun, Wendell. Babayaran kita, big man. Kailan? Bigyan mo lang ako ng konti pang panahon. Yung motorsiklo mo. Pwede na yan. Makakabawas siya sa utang mo. Ah, hindi to pwede. Para mo na ako inalisan ng paa pag kinuha mo to. Basta, babayaran kita. Ayoko ng puro pangako, Wendell. Lalo nang lokohin ako. Bayaran mo na atraso mo. Bago pa ako mapigon sa'yo. Hmm? Huh? Ah! Leg ko! Huwag mo ako sakalin! Sapol pa lang yan, bata. Pag tuluyan akong napuno, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. maliit ay nakakasakal. Subalit ang pagiging maluwag kung minsan ay naaabuso at hindi mabuti ang siyang ibinubunga. Hanggang saan magiging sakit ng ulo ng magulang niya si Wendell? May pag-asa pa bang tumino ito? Bakit may reserbasyon ng pagmamahal na ibinibigay ng kanyang papa? Huwag kaliligtaang sundan ang susunod pang tampok sa ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Maskara dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMN. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya. Patuloy pong tumatanggap ng inyong mga liham kasaysayan ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM, ipadala sa MMK sa DZMM, care of DZMM, ground floor, Surgeon Desguerra Avenue, South Triangle, Diliman, Quezon City.